Selamu alaikum, velikum selam. Kako postupiti u situaciji kada šef ne dozvoljava radniku da podne namaz obavlja? Ako ode, otpustit će ga. Misli se ako odi na podne namaz. E, može li onda u toj situaciji naklanjati podne kada završi radno vrijeme? Odnosno, kako postupiti u određenoj odnosno spomenutoj situaciji. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Kaže Muhammedun sallallahu alaihi wa sallam, la ta'ata lil mahluk fi ma'asijetil khaliq nema pokornosti stvorenju ako je u tome nepokornost stvoritelju. Znači, ako je stvoritelj nešto odredio i propisao, nema niko pravo da to pravo uskrćuje. Zato je naša obaveza namaza propisana svima. I zato, ali ovdje je bitno, znači isteći da ugovorno možemo imati, moramo imati dogovor sa poslodavcem, znači da smo muslimani, da, da je nam Allah subhanahu ta'ala stroga naredio, da ne možemo ostavljati namaz, da ga ne možemo naklanjavati ako nismo putnici ili nismo prespali, da nam je obaveza namaz u njegovo vrijeme klanjati. I po takvim, znači, e, šartovima napraviti ugovor sa poslodavcem, u protivnom nemamo pravo, znači, ostavljati ono što Allah strogo naredio, jer takav način izlazimo iz dina, iz vjere. I na takav način, znači poslodavac ako ne želi prihvati, molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam dadne znači na fakultetu nečemu drugom.